words. Christ. Тэрс биш харин тэргийг бүр ханаар төрөөсөө хэлээ. Үүн махан бивэрс бидний дунд оршин би түүний ардрыг хасгаасан. Айдан эцгийн зүрийн хаач бүгийн өгөөд димсэл Merry Christmas. Сайн бацгаана уу? Өнөөдөр бид Иесийн Мэндэлсийн өдрийг тэмдэглэж байгаа. Харин та нарын хувьд энэ өдөр нь ямар утга вэ? Зарим нь ингээд андуурдаг Иесийн Мэндэлсийн өдрийг андуураад бадраа шинжээр хайж тэмдэглэх вэ? Яаж бэлтгэх вэ? Үнийг ингээд асуудаг. Бас зарим нь энэ өдрийг зүгээр э, ахгүй хүний төрсөн өдрийг аж бодоод Чингис хаан театрын тийм ахгүй хүний э, ахгүй хүний төрсөн өдрийг аж боддог. Хараан цар тийм юм Чингис хааны мэндэлсэн өдрөнд амардаг тий. Харин энэ өдрөөр нь манай цаашны хүн биш учраас амраагүй тийм хасагд юм байна гэж хэлдэг. Харин өнөөдөр бид сонссон энэ аялал дээр Юхан ээж ингэж хэлсэн. Тэр үгийн тойрч байгаа үг нь Есүс байна. Энэ үг нь Авнаасаа байсан. Тэгээд Тэнгэр бураанд хамт байсан, бас Тэнгэр бураан байсан. Энэ үг юу болсон бэ? Бих мад бих маабод болж бидний дунд оршин бид түүний альдрыг бэрцгаасан гэж хэлжсэн байна. Юхан ингэж хийж байгаа боловч тэр үнэхээр харсан юм нь юу юу блэ? Тэр бинт адил хүн харсан ямар нэг хүн хараа түнтэй хамт байсан тэр харсан хүн нь нүдээр харагдах хүн бас гараараа хүрч чадах хүн тийм хүн байсан. Бас бидэнтэй адил хойлттэй унттай тийм энгийн хүн байна. Харин тийм хүн хараад тийм тэнгэр бран харсан гэж хэлчихэж байгаа. Энд ямар утгатай гэвэл энэ хүн хараад тэр хүн энэ тэнгэр бүтээсэн нэгэн гэдэг гэдгийг эргэжж байна. Бас газар бүтээсэн. Бас газар дээр амьдралдаа бүх хамтад амьдтыг бүтээсэн нэгэн гэдгийг эргэжж байгаа юм. Та нарын үүний тухай сонссон учраас ер нь Есүс бүр Тэнгэр бүрэн гэдгийг мэдчих мэдчих авсан. За харин та нарын ийм карате хичвэл лас кардаг энэ дайд нууцаас кардаг тийм газар сэтгэлийн сэтгэлийн хөтөлөлж бас мэдэрсэн үү Тэр нь ийм утгатай Есүсийн өмнө хүмүүс үнэхээр Тэнгэр бурааныг хармаар байсан ч нэг ч хараагүй Харин Есүс Есүс энд биеийг маа бодтой бүрсэн учраас Есүс хараад Тэнгэр бүрийг харж чадсан. Тэгээд хэнч түүний Тэнгэр бурааны хүрч чадаагүй байсан ч одоо Есүсийн мах бод мах бие мах бодтой бүрсэн учраас тэнд хүрч чадсан. Бас Тэнгэр байн өөрөө хүмүүсийг ингээд тагойгоо илээ илж өгдөг байсан бас хүмүүс залбирхаад тэнгэр ба надад яаж хариуж байгааг ерөөсөө мэдэхгүй харин Иесус асуувал шууд юм хариуж өгдөг байсан. Ийм тэнгэр буран бидний амьдрал дотор байгаа байгаа маш гайхалтай юм бас тайд нүц байгаа. Гайхалтай тайд нүц байгаа. Харин ийм гайхалтай тайд нүц нь 예수 옷도 얇습니다라 도스는 биш. 어떻게 인 달노츠 үргэлж тавьж байгаа. Жишээ нь та нарын 예수인 тэнгэр 불안이 тэнгэр 불안이 таалай мэдэмэр байва яах юм? Тэнгэр 불안 таны үг сонсомор байна гэж цайрхуу. Үнийхрэ тэнгэр 불안이 үг сонсомор байгаа хүн нь энэ Библийг уншиж байгаа юм тий. Библиэр Тэнгэр бурааны таалай энэ байгаа. Тэгээд Тэнгэр бураанд үйлчмар байна. Таны өмнө зогсч зогсмор бай байна. Ингээд хүсдэг хүн яаж хийх настай вэ? Түүний өмнө зогсож байгаа яаж мэдрэх вэ? Тийм. Бид нүдээр хаддаг Кристин би байгаа. Тий? Энэ тэнгэр бурхан байна. Тэгэхээр Есүс нь Есүсийн өмнө зогсмор байгаа бол сүнзгэрээд энэ Кристин би өмнө зогсож байна. Тэгээд түүний мөн зогсоод юугүй ч хатна. Тийм. Түүнийхээ би түүнийг бидний биеийн дотор хүлээн авч чадсан. Тэгээд түүнийг биний бисан дээр суугаад Христийг хүлээн аваад түүнийг бидний дотор байлгаад бидний амьдрал дээр түүнтэй хамт хамтарч чаддаг. Тийм боломжтой болсон. Тад нэг юм байна. Бид Тэнгэр брандын юм хийж үгмөр байхад яах вэ? Тэнгэр бранд Тэнгэр браны хувьд хэрэг юм нэг ч байхгүй учраас түн юу ч хийж чадаагүй юм. Үгүй бид түнд хийж өгөх юм байна. Тэр нь Тэнгэр бураан ингэж хэлсэн энэ та нарын дунд байгаа хамгийн баг бас хамгийн сүүл дүрийг хүнд хийж өгсөн юм нь надад хийж өгсөн юм гэж айлцсан. Тийм учраас бид тэнгэр бураантай хийж өгөх юм нэгж байхгүй биш. Түнд янз бүрийн юм хийж өгч чаддаг, хоол гэж хоол гэж чаддаг, мөнгө чаддаг, бас хүчээр юм тусч чаддаг. Ингээд Есүс бие мавбод болоод байхад зүгээр нэг хүн байсан. Нэг бие мавбудаар хүмүүстэй уулзсан. Харин одоо Есүс Библиэр бүх хүмүүс зэрэгээр түүний хүсээр хайдаж чадна. Тэгээд энэ христэн биеэр дэлхий дээр бүх хүмүүстэй уулзах боломжтой өгсөн. Бас бидний амьдрал байгаа эргийн тойронд байгаа сүл дурыг хүн тийм хүмүүс зэрэг дамжуулаад Иесусийг Тэнгэр хурааныг хайраар хайрлаж чаддаг. Тийм боломж бидний байгаа. Тэгээ бидний амьдралын дотор ингээд Тэнгэр хураан маш ойрхон байна. Тийм үгээр дараа энэ Кристийн биеэр бас бидний э, хүмүүс дунд байгаа хүмүүсийн дунд. Тэгээд түрүү бодолцгоё. Энэ гахаартай тэнгэр брам, ийм бүх юм бүтээсэн тэнгэр брам бин бидний амьдрал дээр байгаа болов биз. Бид энэ тэнгэр брамтай уулзахынд хичээж байна уу? Ийм хүмүүсийг тэнгэр брамыг хүлээн авч байна уу? Нэг талаараа түрүү эдгээр санацгаа